บุ๊กทูเจ็ดสิบเจ็ดเหตุผลบางประการสาม n i e ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ Prečo nejete tortu? ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะมูซิมส์ฮุดนุยดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะเนยเอมยูเปรตุเจมูซิมส์ฮุดนุยทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะเปรตชนเยปีเอเจปิโวดิฉันต้องขับรถค่ะมูซิมเอชเชชอเฟโรวัต ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Nie pijem h เ pretože m u เ í m ešte š o f é r o ไว้ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ Prečo nepiješ กา v ุมันเย็นแล้วค่ะ Je สตูเยน á ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Nie pijem j Pretože je studená. ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Prečo nepiješ ten čaj? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ Nemám cukor. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ Nepijem ho, pretože nemám cukor. ทำไมคุณไม่ทานซุป Prečo nejete tú polievku? ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ Neobjednal som ju. ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ Nie jem ju, pretože som ju neobjednal. ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ Prečo nejete to meso? ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ ส่งเวกเตอริอันดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ เนยเอ็มโฮเพราะที่ส่งเวกเตอริอัน